Il ne doit, doit, pas y avoir de démission. Il y a pas, c'est même pas une question. Je pense que nos valeurs sont en jeu et qu'on n'a pas, on n'a pas de réflexion à avoir là-dessus. Il pas, c'est pas possible. Pentsamentu gogorbatzuk, pentsamentu ilunak edo zer egin honen aintzinean. Ez dakit, zibilizazioneak horrelako eziketa bat egin du, horrelako jendeak sortu ditan, zer da gure zibilizazioa, zer egin dugu horrelako monstruak sortu diten. Gure eziketa da, podere politiko batzuen eziketa da, zergaitik sortu dira mostru horiek. Bada nun J'espère que tout le monde est là avec des pensées quand même saines et qu'il n'y aura pas euh, un petit mouvement euh, de révolte après euh, avec des idées. emozionen biziki handi bat, bada hemen errepublikako plazan, beraz, Parise erdi hontan, ez dakit bat mila jende bildua den, baina behar bada oita mar mila pasa, eh, han behar da, isiltasuna nausitzen dela, eta sekulako ahidura gertzen dutela jendek, izan den, uh, hilketa salbai horren haintzinean ikusten dira, biztan da, uh, eh, marazki batzu erakutsiak dira, labur pifor que lahen bezala, hori zen marazki bat ikusten zen musulmano bat, judu baten besarkatzen ari, uh, umore piskat, txikitzen da, zenta ez baita hansi behar behar bada, hildiren uh, horien artean, uh, hainitz, uh, eta uh, irri eginarazte ere eta eh, ere uh, eh, munduaren aipamen berezi eginak izan direla. Denak harritua dira, egiten antzun bezala astapenean nolako gauza gertatzen den oska handi bat behar beda salbaik erian, ama bihil baino gehiago hola gertatzea, prentsako eh, erainkuntza baten kontra neok ez du sinesten ahal. Eh, beldurtzekoa bada, biztan da, onlako gauzek eh, erakusteat baitute, eh, biztan da, hantzia zen behar bada, hantziak gerlak, eh, musulmanan kontra emeiten zituela, eh, musulmana batzu integristak ditzen diren horien kontra, behar bada hor, dokitze do bat, da ere hor, dena den, eh, nintzen gogoak ilun dira, eta bada ustea, geroan ere gauza ilunagoak berdin gertatuko direla. Azte azte hartin, egilenik, bon, ikusi dut, baina gero lantideak eta ikusi dut azte hartin kituaz txela, zenta uh, bat, Valenski luzaz aritu da lanean uh, Jornaldi Dimanx eta beraz denak zozen zuten, eta bon, pixkat gure lanara ere atakatu izan, hola eraso horrekin, eta bai, aski, uh, onkitu hagin maila dena. bai, ahidura lehenik, eta orainik ere, eta ez dakik guztu zendako egin duten, eta bon, petzatzen dugu, baina ez da razoiek oraindik, eta batak izan, bera zanartan ahidura, eta jendak etu jebira hemen uh, erakusterat eh, hori uh, sustengu bat, uh, eh, Charlie Hebdo hori, eta hildako er, eta jaiteko, uh, horiekin direna, eta horien lana ikorten pasia, eta sustengatzen segitu behar dutena. Egin behar da, segitu behar da, eta behar da marrazkitan gauz gehiago erraizan aldira idatziz baino, eta gehiago usartzen ziren Charlie Hebdokoak, eta behar hori horren dako dira izan, eh, ez da izuten mugiarik horien eh, marrazkietan, eta hori atxiki behar da, eta segitu behar da, zenta be, eh, segitu behar da nahi duguna erraiten. Arrapatua, tripa, lotua eta harritua ere, oartzea, ja, bat batean, uh, horako gauza horribe bat elgarzen uh, aldena. Bainan, baita ere, ez perspektiban ematen dut uh, hori, Eta ez dugu ahontzi behar hori gertatzen da askotan munduan zehar urtero. Eta hori eh, landerosa dela uh, eh, adiarazpen asertasuna uh, Eta gainera hor, uh, zidatu dute bereziki Charlie Hebdoren nagusiak ere bai. Or, ez ditut aipatzen ere besteak ez baititut ezagutzen. Eta, bon, denen artean ezagutzen dugu kabu, eta Charb, eta Volinski adibidez. Eta bat inuz gutiago, baina bon eta nahi zuten uh, hil. Eta nunbait, eh, hanen uh, eh, uh, idea ere hil. Bai, bai, bai. Me ez uste beti iringarria izan zitiren haien uh, marazkia zen iritsi batzuk. Eta batzutan iritsiak ez zaie besteer uh, gustatzen ereditan zen sartu bergira, sartu berginen <laughs> duela espaldi, baina berba orain urbilderako, jendek ulartuko dute uh, ez da bakarrik frantzian agertzen hori. Agertzen da urtero bezala e, munduan zehar eta mugagabeko kastelien e, elkarteak hori salatzen du urtero. Mm. Urtero munduan zehar orduan. Jendeak, jekiadi eta errezidentzen sartu ez da bakarrik kabu, vonizki, tinuz, xarab eta beste eta bi, bi polizia horiek hil delako uh, e, animatu bergira, animatu bergira, beti da eta segitu behar dugu. No, marrazkia beti da um, mm, adirazteko oso manera librea, eh, sorkuntzatik, kreaziotik eta asko du. Eta gainera nola erran ba, karikaturaren bidez edo eh, nola distorsionatzen alden errealitatean norberak nahi duen bezala eta provokazioan erori e, nahi zatekotan, eta hori libro da erran bezala, Bari Charlie Hebdo nik uste maizu izan direla eta, eta beti badirela hortan, provokazioan. En, provokazioa boteraren kontra, provokazioa Elizaren kontra, edo zein Eliza dela eta e, Euskaldunon kontra edo Korsikarren kontra ere, baliat izan dute, eta mine maten du, e, olako, olako batean norberak bere burua <laughs> izlatua ikusteak e, eh, mine maten du. Horren horren aitzinen zer egiten alda, eh, arma berberekin eh, kontraerasuan eh, aritu eta eta beste horren beste egin eta igorri eta eta hola itzuli eh, nin hori. E, atzalde hontako bazakeria hau erori da behar ezten lekuan eta behar ezten momentuan. Nik uste honek bai, ekarriko duela buztan luzea eta eta denendako denendako gaizto izanen dela. Erran bezala hoiztian, Humorea, baina duzen gauza bezala bizian ere bai, ba, politika bera ere, ba, politika hartzen aldara, politika larria, eta politika xea. E, Politika larria egiten dutenek, jakintzazue, hartuko dutela orain, egiazki hartuko dutela parada, islamaren kontra, etorkinen kontra, eta nahi kontra, eta jotzeko. Eta islamistek edo, edo basakeria egin dutenek, e, gauza bera, eta kontra direne, gauza bera. Eta horrek, nora garamatza? ba, ene ustez bide honetik ez, inundik ere, inundik ere. Ez da, nire ustez etzen okerrago, e, basago, aberekiago egiten ahal, atzalde ontakoa, izan denetako, egiarran ez dut beste izenik.